botella para que brindar por ella. Yao, yao, yao, yao, Dime que puedo hacer perme con esa morena. Yao, yao, yao, yao, Yo, permíteme ser aún más claro. Yo quiero darte todo si quieres apuesto el ambo. Pa' ver si tú me quieres como quiero que me quieras. Que me hagas más feliz que como cuando bailo mambo. Yo, Prometo ser tu escudo no barato, que no lastime ni las balas del grande Rambo. Y cuando te enojes poder llevarte un buen ramo, acompañado de cartas que yo he escrito a mano. Mírame, así de cursi, soy por ti si quieres toque, llámame a la hora que tú quieras para poder declamarte. Los mejores poemas también puedo escucharte. Mamita, yo hago todo para aquí enamorarte. Eres lo que yo quiero y siempre voy a que extrañarte. Aunque estés a mi lado, siempre voy a que abrazarte. Ah, siempre voy a que abrazarte. Siempre más, forever pido botella para que brindar por ella. Que me tiene loco si le bajo las estrellas. Dime que puedo hacer, perme con esa morena. Te ves tan chula siempre hasta cuando tú bostezas. Hoy pido botella para que brindar por ella. Que me tiene loco si le bajo las estrellas. Dime que puedo hacer, perme con esa morena. Te ves tan chula siempre hasta cuando tú bostezas. Déjame decirte todos tus lindos secretos. Que cuando te vea vaya muy lento el tiempo. Pues toda la vida quiero ser así de atento. Y también quiero que quedarme así súper contento. También quiero hacer de ti una segura persona. Que se ame como tal y que ignore las demoras. Que sienta buen ambiente cuando estoy con ella sola. Y que se sienta grande por ser una mami diosa. Hey, yo soy todo lo que tú deseas, nada. Pero tienes miedo de lo que diga la sociedad. No importa, yo lo acepto, sé que yo soy un patán. Pero cuando te veo, me siento fenomenal. Soy todo un soñador que siempre está pensando en cómo vives sola en el mundo del amor. Por eso te dedico esta pequeña canción Escrita en la noche con todo el corazón más Hoy pido botella para que brindar por ella Que me tiene loco si le bajo las estrellas Dime que puedo hacer, perme con esa morena Te ves tan chula siempre hasta cuando tú bostezas Hoy pido botella para que brindar por ella Que me tiene loco si le bajo las estrellas Dime que puedo hacer, perme con esa morena Te ves tan chula siempre hasta cuando tú bostezas Déjame decirte porque me tienes pendejo ¿Acaso no has visto tu rostro en un espejo. Tampoco has visto cómo se mueve aquí el viento. Es solo una señal de todo este gran tormento. Que piensa en ti llora todas las noches. Viéndote como paseas alegre en tu lindo coche. Imaginando que me dices ven aquí bebote. Y por último vuela ropa para hacer derroche. Hoy pido botella para que brindas por ella. Que me tiene loco si le bajo las estrellas. Dime qué puedo hacer, verme con esa morena. Te ves tan chula siempre hasta cuando tú bostezas pero bueno, todo esto no lo hace por ti. Y tú que no te das cuenta. Chao.